Iz blizine srce sluti puhnuće behar. Izbudit će cvijeće džemre čim zemlji padne. Čujem šum, prijatelja ne vidim. El Hasan, El Basra. uzore rane. Meni je draže pomoći bratu u vjeri kada mu je moja pomoć potrebna, nego povući se u džamiju mjesec dana čineći ibadet. Darežljivost, oprost i otrpljenje vrline su lijepo odgojena čovjeka. Čovječnost se ogleda u čovjekovoj iskrenosti, pružanju pomoći braći u vjeri, činjenju dobra i otklanjanju neugodnosti od susjeda. Da je htio Allah Đelešanu, sve bi vas učinio ili bogatim ili siromašnim. Međutim, on vas je iskušati htio, pa je jedne bogatim učinio, a druge u siromaštu ostavio, ali je svima put dobra pokazao kada je rekao i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno a oni koji se čuvaju lakomosti, oni će sigurno biti spašeni. Kur'an, sura 59, ajet 9. Plemenit čovjek žuri učiniti dobro što prije, a pokvarenjak odugovlači s činjenjem dobra i od njega bježi. Nije pravedan onaj koji traži da ga poštu. Mi smo obrajali u škrte ljude sve one koji su htjeli dati na zajam svome bratu o vjeri, jer mi smo se međusobno pomagali, Brat bratu volio više nego samom sebi. Tako me Allaha gledao sam kako musliman svoj ogrtač polovi da bi pomogao onome koji ogrtača nije imao. A drugi bi prepostio dan i kada dođe vrijeme iftara, otišao bi kod svog brata u vjeri i rekao Ja sam danas postio u ime Allaha Đelešanu, želim da i ti imaš udjela u mom dobru. Pa pruži mi nešto čime bi okončao svoj post. I on bi mu davao čašu vode ili šaku hurmi, zato da bi mu Allah Đelešanu podario nagradu kao i postaču. Upamtio sam vrijeme kada se čovjek brinuo oko porodice svoga brata kada umre i 40 godina. Upamtio sam vrijeme kada su ljudi naređivali svojima da ne odbiju ni jednog potrebnog pomoći i ne ostavije ga razočaran. Nije grijeh jesti i piti u kući svoga prijatelja i prije nego te on osobno ponudi. Čovjek će biti pitan za sve što potroši čak i za izdatke na svoje roditelje, jedino neće biti pitan za ono što je potrošio na brata u vjeri i u druge pokornosti Allahu Đelešanu, jer on se stidi pitati ga za ono što je u tu svrhu potrošio. Nije ljudski da čovjek zarađuje na svom bratu, drugom čovjeku. Čuvaj se onoga koji ti prenosi tuđi govor, jer će i drugom prenijeti tvoj govor. Čovječe, čovječe, pazi na djela svoja i opet pazi na djela svoja. Gledaj u kakvom ćeš stanju susresti stvoritelja i gospodara svoga. Dobročinitelji se poznaje po iskrenosti u govoru, čuvanju amaneta, ispunjavanju obaveza, neuobraženosti, obilaženju rodbine, samilosti prema slabijima, činjenju dobra, lijepom odgoju i ponašanju, obilju blagosti, širenju znanja i rijetkom druženju i sjedenju sa ženama. Čuvaj se Allahu i Đelešanu zabrana, bit ćeš pobožen. Budi zadovoljan onim što ti je Allah Đelešanu dao, bit ćeš bogat. Budi dobar susjed, bit ćeš vjernik. Voli ljudima ono što voliš sebi, bit ćeš pravedan. Ne smiji se mnogo, jer to umrtljuje tvoje srce i čitavo tijelo. Ljudi, vi nećete postići ono što želite sve dok budete udovoljavali pohotama tijela, a nećete ostvariti svoja nadanja sve dok se ne strpite na neugodnostima. Strpljivost je dženecka riznica – Čovjek postiže svako dobro ako se strpi samo za trenutak. Ko je postigao stepen zadovoljstva, nije mu potrebna druga obskrba. Ko je zadovoljan, otrpit će sva iskušenja. U Hasanovom prisustvu posvađala se dvojica, pa jedan od njih dobro izgrdi onog drugog. Brišući znoj sa čela, ovaj citira Allahove Đelešanu riječi. Strpljivo podnositi i praštati tako treba svaki pametan postupiti. Kur'an, sura 42, ajet 43. Na to Hasan reče, pametan li je tako mi Allaha u vrijeme kada neznalice razbor uništiše. Ljudi, ili ćete se vi okititi strpljivošću ili ćete propasti. Neko je omaložavajući psovao Ebu Zerra radijallahu anhu pa je on odgovorio, između mene i džehennema postoji prepreka koju ako savladam, bolji sam nego što kažeš. Ako je ne mognem preći, već se u džehennem strovalim, onda sam zaista gori nego što si rekao. Strpi se čovječe, jer ti ideš ono koji zna poglede koje kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju. Kur'an, sura 40, ajet 9. Neko je opsovao nekoga, pa ovaj reče, da Allah Đelešanu ne čuje, ja bi te Dvije su strpljivosti. Strpljivost u nesreći i strpljivost od griješenja. Ko tada otrpi, zaista je strpljiv. Zaista je Allahu Đelešanu najdraži onaj gutljaj što ga čovjek ispije kao lijepu utjehu i otrpljenje kada ga zadesi bolna nesreća, te gutljaj srđbe koju proguta čineći dobro praštajući i pokazujući blagost. Čovječe, ne možeš nikada sastaviti vjerovanje i vjerolomstvo. Kako ćeš biti vjernik kad susjed nije miran od tebe? A kako ćeš pak biti musliman ako od tebe nije miran ostali svijet? Zar Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nije rekao Nema vjerovanja onaj u koga se nema povjerenja, a ni vjeri onaj koji ne ispunjava obećanja. On je također rekao, nije vjernik onaj od čijeg zla strahuje njegov susjed. Čovječe, nisi u istinskom imanu sve dok drugima iznalaziš mahane, a ni sam nisi bez njih. Stoga prvo otkloni svoju mahanu, a ostavi druge i njihove mahane. Ali znaj, nikada nećeš moći otkloniti sve svoje mahane pa je najpreče da se njima posvijetiš i pozabaviš. A ako želiš biti pravedan, onda ne istražuj tuđe mahane, pa ćeš i Allahu Đelešanu biti drag i mio. Čovječe, koliko si samo slab i drugima pronalaziš grijehe, a svoje grijehe zanemaruješ i zaboravljaš. U oku svoga brata vidiš trunku, a u svome oku ne vidiš gredu. Koliko je malena tvoja pravednost? a velika tvoja nepravednost. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Dobročinitelji na ovom svijetu bit će dobročinitelji i na onom svijetu, jer njima će Allah Đelešanu oprostiti grijehe zbog dobra što su ga činili njegovim stvorenjima. Na sudnjem danu bit će im rečeno, svoja dobra vi poklonite kome želite, jer su vama oproštena vaša hrđava djela. I oni će svoja dobra djela pokloniti i tako opet dobročinitelji postati. Darežljivost i iskrenost najbolja su svojstva. Najbolji je onaj džihad koji se vodi protiv vlastitih pohuta. Neko je opsovao nekoga, pa ovaj reče, da Allah Đelešanu ne čuje, javiti bi Dvije su strpljivosti. Strpljivost u nesreći i strpljivost od griješenja. Ko tada otrpi, zaista je strpljen. Zaista je Allahu Đelešanu najdraži onaj gutljaj što ga čovjek ispije kao lijepu utjehu i otrpljenje kada ga zadesi bolna nesreća, te gutljaj srđbe koju proguta činjeći dobro, pravaštajući i pokazujući blagost. Čovječe, ne možeš nikada sastaviti vjerovanje i vjerolomstvo. Kako ćeš biti vjernik kad susjed nije miran od tebe? Zapamtio sam ljude koji na svoje dinare i dirheme nisu polagali veće pravo od svoga brata u vjeri. Pa što je s vama ljudi? Škrtarite u onome za što ćete biti pitani i za što ćete morati račun polagati. Nema vjere onaj ko čovječnosti nema. Ko zadrži žito 40 dana čekajući da mu se podigne cijena, neće se moći spasiti od grijeha, pa makar ga kasnije on lično samljao, hljeb zamijesio i siromahe njime nahranio. Ne sastoji se ljepota sustjestva u otklanjanju neugodnosti od susjeda, već u strpljenju na neugodnostima. Allah Đelešanu će sačuvati od šetana i džehennema čovjeka u kojeg se nađu ova četiri svojstva. Suzdržanost u strahu, žurbi, srđbi i pohoti. Znanje je bolje od nasljedstva. Odgoj je najčistiji obraz. Pobožnost je najsigurnija obskrba. Ibadet je najbolja zarada. Razum je najbolji vodič, lijepo ponašanje najbolji je drug, blagost je najbolji pomoćnik, zadovoljstvo je najveće bogatstvo. Allahova pomoć je najbolja pomoć a sjećanje na smrt najbolji je propovjednik. Ne budi kao onaj koji skuplja znanje učenih i mudrost mudrih, a prema istini se odnosi kao jedan od glupi. Allah Đelešanu će uvesti u dženet i obasuti milošću čovjeka koji je dobar prema roditeljima, samilostan prema podčinjenima, brižan prema siročetu i zaštitnik nemoćnih. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao Dvije su vrste znanja. Znanje u srcu i ono što je korisno i znanje na jeziku koji je u stvari Allaho Đelešanu dokaz protiv čovjeka. Zavist razara vjeru brže od širenja srabeža po tijelu. Pametan i oštrouman vjernik povećava svoje strahovanje od Allahove o kazne kad god mu uzvišeni Allah poveća dobro. Vjernik je najveći radiša i on se boji samo Allaha Đelešanu. Kad bi on potrošio na Allahovom putu zlata koliki je Uhud, ne bi bio siguran da se spasio. On ponavlja sve dok se uspas ne bude osvjedočio. Nikada se, zaista nikada neću spasiti. A licemjer govori, dosta li je prosta svijet šta su moji grijesi prema njihovim? Allah je milostiv i mnogo prašta, pa će i meni oprostiti. Čovječe, zašto tako govoriš? Radiš hrđava djela zavaravajući se pustim nadanjima u oprost od Allaha Đelešanu. Ko je lošeg odgoja, sam je sebe kaznio. Čiji je i metak velik, veliki su mu i grijesi. Ko mnogo govori, često griješi da nije znanja, ljudi bi bili isti kao životinje. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu govorio je Prvi nazovi sela pri susretu s bratom u vjeri. Dozivaj ga njemu najdražim imenom i napravi mu mjesto u sjelu pa će ti to povećati ljubav prema njemu. Vaši prijeci su vam bili uzor u lijepom odgoju. Uzmite pouku, Allah vam se smilova. Ne budite sitničavi, pa da Allah Đelešanu bude sitničav prema vama. Proklestvo Allahovo je na sitničava čovjeka, kao i onoga koji je sitničav sitničav. Šta je ovo s nama? Jedan drugog susrećemo i govorimo neka nama i vama Allah Đelešanu oprosti grije i u dženet nas uvede, ali čim dođu u pitanje dinari i dirhemi, sve se potpuno izmijeni. Teško vama. Nisu takvi bili vaši dobri preci. Zašto njih ne uzmijete kao uzor, kao što vam je i naređeno? Ljudi, šta je nama? Kada smo iz izobilju, jedan drugom bliski smo i dragi. A čim na iskušenja budemo stavljeni, jedan drugom zaboravljamo. Nisu takvi bili drugovi Allahova poslanika sallallahu alaihi ve Bože, sačuvaj da mi drugačije postupamo od njih. Brate, pazi šta ćeš govoriti. Zar nije rečeno da je najbolji jezik stalno držati sve iza? Allahu poslanik sallallahu alaihi rekao je. A zar će ljudi biti bačeni u džehennem zbog nečeg drugog osim zbog griješnog govora? U pametna čovjeka jezik je iza srca, pa kad hoće nešto reći, on najprije dobro razmisli. Ako će to korisno biti, onda kaže – u protivnom šuti, a u neznalice je srce iza jezika. On govori kad god mu se prohtije uopće ne razmišljajući. Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao je Moji sljedbenici će ući u džennet Allahovom dželešanu milošću, zatim čistotom srca i zbog samilosti koju su osjećali prema svim muslimanima. A neće ući u dženet samo zbog mnoštva namaza i posta. Kazano je da će glasnik kada bude sudnji dan povikati Neka sada ustane onaj za koga je uzvišeni Allah preuzeo obavezu da će ga nagraditi od sebe. I tada će ustati samo onaj koji je pritekao u pomoć bratu svome kada mu je ona bila potrebna. Ili koji je bratu svome oprostio učinjenu nepravdu ili koji je bratu svome poklonio neku od blagodati kojima ga je Allah Đelešanuhu darao. Pametan čovjek ne otkupljuje neprijateljstvo jednog čovjeka za ljubav hiljadu drugih ljudi. Ko to uradi, sve će izgubiti i bez ičega ostati. Veličina plemenitog je njegov odgoj, a iskrena pobožnost njegovo je porijek. Ko okrivi svoga brata zbog griha za koji se on pokajao Allahu Đalešanu, neće umrijeti sve dok tim istim grijehom ne bude bio stavljen na kušnju. Na pitanje Rebija ibn Subha da li su deset rekiata namaza koje je on redovno klanjao posle jacijskog farza sunet ili na fila? Hasan je odgovorio. Nisu sunnet, jer kada bi bili sunnet musliman ne bi propuštao, ali sine brata moga, u lijepo ponašanje muslimana i potpunost njegove vjere spada i ovo. Kad sebe privikne na činjenje nekog dobra, i to redovito, ili se privikne na neki ibadet Allahu Đelešanu, potrebno je da u tome bude ustrajan čitavo vrijeme. U Tevratu je zapisano Pravo bogatstvo je u zadovoljstvu, spas u samoći, zdravlje u odbacivanju pohota, mir u neimanju želja, a pravi užitak je u vječnosti koja se zadobiva trpljenjem u ovom kratkom životu. Ljudi, okitite se svojstvima koja preporučuje Allah Đelešanu i pazite na njegove propise, pa ćete biti prijatelji Allahu. Nikome osim Sulemanu a.s. nije data ni jedna blagodat za koju neće odgovarati. Sulejmanu a.s. je rečeno ovo je naš dar, pa ti podari ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati. Koran, sura 38, a 39. Ko je siguran u nadoknadu, ne škrtari u davanju. Čovjek nije nikada produžio nadu, a da nije pokvario djelo. Ti si, o čovječe, sastavljen od dijelova i kad god prođe jedan dan, ode i dio tebe. Allah Đelešanu se smilao Ibn Mas'udu koji kao da je vas imao u vidu kada je rekao vaš zahid, to jest onaj koji su suzdržljiv od ovo svjetskih dobara, u stvari pohlepan je za ovim svijetom. Vaš muđahid, borac na lahovom putu, nemaran je, a vaš alim, učenjak, prava je neznalica. Ko se boji samo Allaha Đelešanu, on učini da se njega sve drugo boji. Ako se boji svijeta, Allah Đelešanu učini pa se on boji svakog i svačeg. Omer ibn el-Hattab radijallahu anhu rekao je Družite se i izbjegavajte druženje. To jest, budite drugovi u lijepim poslovima, a izbjegavajte ljude u hrđenim poslovima. Musliman je dužan prema muslimanu pomoći dobročinitelju odazvati se onome koga pozove, zatražiti oprost za griješnika i uputiti istini onog koji istinu traži. Ko svom bratu muslimanu otkloni neku neugodnost ili ispuni potrebu, bit će mu oprošteni njegovi raniji manji grijesi. Prenosi se da je uzvišeni Allah rekao Ademu a.s. O Ademe, u četvero je sadržano sve što se odnosi na tebe i tvoje potomstvo. Jedno od toga je za mene, jedno je za tebe, jedno je između mene i tebe, a jedno između tebe i svijeta. Moje je da samo meni robuješ i da mi ne smatraš nikoga ravni. Tvoje je da radiš, a ja ću te kako budeš radio nagraditi onog dana kada ti moja nagrada bude najpotrebnija. Između mene i tebe je ti dovu upućuj a moje je da je usliša. A između tebe i ostalog svijeta je prijateljuj i druži se s ljudima s onim radi čega želiš da se oni druže s tobom. Razumijevanje kao posuda u kojoj se čuva znanje. Znanje vodi ka dijelu, a dijelo vodi u dobro. Strast vodi u grijeh i metak je bolest oholih. Ovaj svijet je pijaca na kojoj se kupuje onaj svijet. Teško i opet teško svakom onom koji Allahove Đelešanu blagodati troši u griješenju prema njemu. Čovječe, ne sastoji se vjerovanje u tome da se svijetu prikazuješ vjernikom, a zavaravaš se pustim željama. Istinsko vjerovanje je ono koje se urezala duboko u srce i koje potvrđuju čovjekova dobra djela kada je Hasan bio obaviješten o smrti Dauda Etaija, rahimehullahu, izjavio je Neka mu Allah oprosti grijehe. Bio je tako mi Allaha popu zdravlja čiju vrijedno shvatimo tek onda kada ga izgubimo. Tražite znanje da biste razumjeli vjeru. Bavite se medicinom da biste upoznali tijelo. Upoznajte gramatičke znanosti da bi vaš govor bio pravilan pogrešno uči Kur'an laže na Allaha Đalanšanu. U Kur'anu stoji, a Kur'an je zaista knjiga zaštićena. Lažio je strana bilo s koje strane. Ova knjiga je objava mudroga i hvale i dostojnog. Sura 41, ajed 41, 42. Pogrešno učenje Kur'ana je ravno najvećoj laži. Ne budi pohlepan, nećeš biti ponižen. Ne moli od ljudi, neće ti se umanjiti, a ostaćeš čovjek. Ako nisi blag, pokazuj se blagim. Ako nisi učen, nastoj da naučiš. Čovjek je uglavnom onakav s kakvim se poistovjećuje. Savršen čovjek je onaj u kojeg se nađe ovo četvero. Vjera koja ga upućuje, razum za kojim se povodi, plemenito porijeklo kojeg ga čuva i stid koji mu dostojanstvo štiti. A u koga se nađe makar jedno od ovoga, on je u svom narodu među odabrani. Kome će se musliman požaliti ako ne bratu muslimanu? Jer koga boli ono što njega boli ako ne boli njegova brata u vjeri? Musliman je ogledalo muslimanu. Preko njega on sagledava svoje mahane i uočava greške. Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu govorio je Allah se smilovao svakom onom koji nam ukaže na naša hrđava djela. Oni prije vas su primali savjete jedni od drugih i tako se međusobno pomagali. Vjernici su jedno. Kad vjernika pogodi neka žalost, to i ostale vjernike ražalosti. Kad se vjernik veseli, i ostali vjernici su veseli. Ti od svoga prijatelja i druga imaš udio od druženja s njima. Pa odaberi sebi pravog druga i prijatelja, a za hrđavu društvo bit ćeš pitan. Čovječe, budi jako oprezan, jer čovjek često uzima hranu koja mu nije dozvoljena. Zalazi tamo gdje mu nije mjesto i sjeda u društvo koje ga mijenja. I tako malo pomalo odlazi njegova vjera, a da to on i ne osjeća. Znak da neko traži znanje u ime Allaha Đalešanu je njegova skrušenost, pobožnost i skromnost. Nastojite da prisustvujete dženazama, jer je u tome nagrada onom koji je strpljiv, u onome što ga je pogodilo. Onom koji klanja dženazu i onom koji umrloga zagrće, ko pričeka dok umrli bude zakopan, bit će mu oprošteno 70 velikih grijaha. O ljudi, čuvajte se od ugovlačenja u poslu, jer sam čuo jednu od dobrih ljudi kako kaže – mi ne želimo umrijeti prije nego što se pokajemo, a umiremo ne pokajaši se. Pri uzimanju hrane ima 12 lijepih svojstava, od kojih su četiri dužnosti, četiri sunneta i četiri pohvalna svojstva. Dužnosti su proučiti Bismillahirrahmanirrahim, smatrati jelo lijepim, zadovoljiti se postojećim i zahvaliti na toj blagodati. Suneti su sjediti na desnoj nozi, jesti ispred sebe, jesti trima prstima desne ruke i oblizati prst. A pohvalna svojstva su oprati ruke prije i poslije jela, smanjiti zalogaj, dobro sažvakati hranu i ne gledati u lica prisutnih za vrijeme jela. Najvrijednija stvar je zarada na šerijatski dozvoljen način. I brat uvjeri koji, ako se s njim dogovaraš o svjetskim poslovima, uvjeriš se u ispravnost njegova mišljenja, a ako se s njim dogovaraš o stvarima vjere, uvjeriš se da je pravi znalac u tome. Čovjek može biti učen, a da ne bude pobožan, a može biti pobožan, a da ne bude učen. Međutim, Muslim ibn Jasar je bio i pobožan, i učen, i pametan. Divan li je bio Bekr ibn Abdullah. Čuo sam ga kako jednom zapovijeda da se bude blag i kako postiče na oprost rekaši, O ljudi, zagasite svoju srđbu sjećajući se džahennemske vatri. A Ebu Derda je rekao, dok je u srđbi čovjek je najbliži Allahovoj srđbi. Ko se okitio razumom, spasio se propasti. Lijepo postupaj s ljudima jer je zadržavanje među njima kratko. Dvoje ne mogu nikada zajedno, zadovoljstvo i zavist. Dvoje se nikada ne razdvajaju, pohlepa i mržnja. Čovjek gospodari razumom, darežljivošću i blagošću. Ne idi nikom osim onom čijim dobru se nadaš, od čije vlasti ne strahuješ, čiji blagoslov očekuješ i čijim znanjem ćeš se moći okititi mudre izreke i savjeti. Kada je čuo jedno kako proklinje, Bože uništi griješnike, Hasan je primijetio. Tada ćemo se osjećati usamljenim na putu i umanit će se broj onih koji postupaju po vlastitom nahođenju. Naša vjera je čvrsta, a istina je zaista teška. Čovjek je slab i nemoćan, zato neka se zaprti onoliko koliko može nositi – jer ako se pretovari obavezama, strahovati je zbog mrzovolje i napuštanja poslova. Bolest čisti tijelo kao što zekat čisti i metak. Tijelo koje ne zna za bolest je kao i metak koji se ne čisti zekatom, u njemu nema napretka. Ispravno mišljenje i pobožnost najbolja su djela. Ko svoj život po njima uredi, sigurno je da će se spasiti. Svako drugi neka preispita svoje življenje Ispravno mišljenje kao ogledalo u koje se rastavljaju dobra od hrđevih dijela. Ko se osloni na ispravno mišljenje, spasit će se. Ako ga zanemari, propašće. Da nema zaborava, umnožili bi se fekihi, pravnici. Čovjek po imenu Eban pripovijeda. Ušao sam u džamiju u kojoj sam zatekao Hasana. Na moje pitanje da li je klanjao, odgovorio je da nije. Ali čaršija je klanjala primijeti. Na ove moje riječi Hasan reče, ko će od čaršije uzimati vjeru? Ako im roba dobro ide, otkode klanjanje namaza. Ako ima slabu prođu, klanjaju prije namaskog vakta. Čuvaj se troga, spriječit ćeš šetanu prilaz. Nikada se ne osamljuj sa tuđom ženom, pa makar govorio da je podučavaš Kur'anu. Nikako ne idi vladaru, makar govorio da mu naređuješ činjenje dobra, a zabranjuješ činjenje zla. Ne sjedi sa novotarom, uvjeri, jer će ubaciti otrov tvoje srce i tako ti pokvariti vjeru. Traži slast u trome, u namazu, u učenju i razumijevanju Korana i u zikru. Ako u tome nalaziš slast, idi i budi radostan. U protivnom, Znaj da su tvoja vrata zatvorena, pa ih nastoj otvoriti. Da nije smrti, bolesti i neimaštine, čovjek se ne bi nikada pokorio, jer čak i pored ovog troga on je nestrpljiv. Ljudi, mi smo tako mi Allaha stvoreni za vječnost, a ne za prolaznost. Mi se samo selimo iz kuće u kuću. Ko poštiva i hvali novotara u vjeri, brz je u rušenju Islama Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao je Kada neko hvali griješnog razvratnika, Allah Đelešanu se na njega srdi. Čuvajte se pobožnjaka koji je neznalica i učenjaka koji je razvratnik, ta oni su veliko iskušenje za svako. Čovječe, ne zavaravaj se tvrdnjom da je čovjek s onim koga voli. Nećeš biti s dobročiniteljima sve dok ne budeš radio kao oni. Ovaj narod će biti u dobru i pod Allahovim dželešanu okriljem sve dok dobri u njemu ne budu bili samilostivi prema zlikovcima, dok dobročinitelji ne budu veličali razvratnike i dok učeni ne budu težili upravljačima. Međutim, kada bude obratno, Allah dželešanu će od tog naroda dići svoju milost i zaštitu. Natovarit će im na vrat zlikovce koji će istavljati na teške muke. A pa Allahova Đelešanu kazna zaista je još žešća, a usto je i vječna. Allah Đelešanu će uliti kukavičluk u njihova srca. Hasan Basri je vidio Neima ibn Ridvana kako oholo ide, pa je rekao Pogledajte ovoga, na svakom dijelu tijela vidi mu se Allahova Đelešanu blagodat, ali i šetanovo prokledstvo. Allah će na sudnjem danu pitati vjernike za sve svoje darove i svako dobro, a nevjernike će žestoko kazniti, ali pravi. Čudno li je kako jezici opisuju, srca poznaju, a djela se od toga razlikuju. Ko se upusti u sumnju posao, neće imati nagradu za ono što ga se ogovara. Ko želi znati na čemu je, neka izmjeri svoja djela prema Kur'anu, pa će vidjeti šta dobiva, a šta gubi. Allah Đelešanu se smilovao čovjeku koji izmjeri svoja djela prema Kur'anu i kada vidi da se s njim podudaraju, zahvali uzvišenom Allahu i zamoli ga za još veći uspjeh. A ako vidi da su mu djela suprotna od kuranskog učenja, pokaje se i nastoji ih uskladiti. Čudan li je ovaj čovjek? Dva čuvara i pratioca ga nikad ne ostavljaju sama. Njegov jezik im je pero, a pljuvačka tinta, a on opet govori ono što ga se ne tiče. Čovječe, želiš da se spominju tvoja dobra djela, a mrziš da se pročuju loša. Optužuješ drugog zbog smutnje, a posigurno znaš da su dva meleka zadužena za tvoje riječi i djela. Pameta nastoji i dan i noć da što više dobra uradi jer je u njegovom srcu strah da mu se možda neće smilovati stvoritelj i gospodar njegov. Dosta je propalih jer su pohvaljeni bili. Dosta je propalih jer su zavarani time što se prema njima dobrodušno bilo. Čuvajte se pohvali jer je ona ubijstvo. Neko je bio pohvaljen u prisustvu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam pa je rekao poslanik. Upropastili ste ih jer da je pohvalu čuo, ne bi se više nikada spasio. Najpreče je da budeš svoj gospodar, da jezik svoj držiš svezan i da ne povlađuješ pohotama tijela. Jogunastoj životinji nije potrebnija ouzda više nego tvom nefsu. Čovječe, ne možeš promijeniti rok određenja, niti možeš izgubiti svoju nafaku, a ni uzeti nafaku drugome. Čemu onda mučno naprezanje i ubijanje duše? Najbolja je zlatna sredina u svemu. Čovjek je stalno između troga. Iskušenja koje dolazi, blagodati koja prolazi i smrti koja sve odnosi. Ko nije bio stavljen na kušnju, bio je prevaren. Ko se borio protiv istine, izgubio je. Čovjek je stalna meta iskušenjima nesrećama ili smrti. Čovječe, pripremi se dobro ili nešto drugo, ali znaj, naći ćeš ono što si pripremio. A odgodi što god želiš, ali znaj da nema povratka, iako ćeš moliti da budeš vraćen na ovaj svijet. Ko zapamti zadnji čas, neka ne napušta svoj dom. Šta je ovo? Čujem šum prijatelja ne vidi. Ko sebe pred svijetom kudi, hvali se, a loše je to što čini. Da nije plemenitih, zemlja bi se prolomila. Da nije dobrih, stradao bi čitav narod. Da nije učenih, ljudi bi bili kao životinje. Da nije vlasti, ljudi bi se međusobno uništili. Da nije blesavih, svijet bi bio razrušen. Da nije vjetra, sve bi se ustajalo i usmrdilo. Tri najveće propasti su. Vođa kome se pokoriš pa te zavede, susjed koji širi tvoje zlo, a sakri tvoje dobro i siromaštvo koje boli zadaje. Ako primijetiš u svog djeteta ono što mrziš, učini pokajanje Allahu Đelešanu i zatraži njegov oprost, jer je to udio tvoje naravi, odnosno tvoj grijeh koji si ranije počinio. Kada ljudi budu pokazivali svoje znanje, a izostavljali svoja djela, kada budu voljeli na jeziku, a mrzili u srcu, i kada budu kidali rodbinske veze, Allah Đelešanu će na njih baciti prokledstvo i učiniti ih gluhim i slijepim. Iskušenje je kazna koju uzvišeni Allah šalje onda kad ljudi griješe iz inade. Ljudi će biti kažnjeni ako ne budu zadovoljni sa Allahom Đelešanom. A to nezadovoljstvo proističe iz njihovog potpunog nepoznavanja uzvišenog Allaha i iz njegovog djelomičnog poznavanja od strane ljudi. Izbjegavati glupa čovjeka je čin približavanja uzvišenom Allahu. Druženje s pametnim učvršćuje čovjekovu vjeru. Vjernika poštivati spada u služenje Allahu Đelešanu a pomoć Allahova zadobija se borbom protiv razvrata i grijeha. Neka oca ne bude pametnija od tebe, nju tjera povik i vraća pogled. Čuo sam Ebu Bekira ibn Abdillaha el Muznija kako govori. Budite uporni u radu. Ako vas priječi nemoć, sustežite se makar od griješenja. Allahov poslanik sallallahu ve wasallam rekao je Na ovom svijetu ljudima nije dato veće dobro od čvrstog vjerovanja i dobrog zdravlja. Molite Allaha šanu da vam podari čvrsto uvjerenje i zdravlje u životu. Allahov poslanik sallallahu ve wasallam zaista je kazao veliku istinu. Jer se čvrstim uvjerenjem u vjeri zadobiva džennet, a udaljava od džehennema, Ko posjeduje čvrst iman, strpljiv je na neugodnostima i aktivan u vjerskim poslovima, a u zdravlju je veliko dobro. Vjernik se ne zabavlja pa da bude nemaran. On stalno razmišlja pa je zato tužno zabrinut. Koga njegov namaz ne spriječi od ružnih i hrđavih dijela, udalje ga od Allaha Đelešanu i navuče na njega njegovu srđbu. Ko pazi na svoje dijelo, on je kao borac u ratu, samo što ovaj posljednji ima veću i bolju nagradu. Čovječe, smatraš dozvoljenim ono što je zabranjeno. Činiš nasilje i grijeh zavaravajući se pustim nadanjima da će ti Allah Đalešanu oprostiti. Znaćeš ti ko je bio griješnik onog dana kada ti ne budu koristili ni imetak ni sinovi već samo srce čisto. Ne uraditi grijeh bolje je nego učiniti pokajanje. Čovječe, šta ti? Griješiš i loša djela činiš, a pred tobom je dobro djelo koje također možeš učiniti. Čovječe, čuvaj se velikih grijeha pa ćeš stalno biti u dobru. Kiše će umiti šaren džulisan i cvjeta ljiljani uzore rane. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, Okitiće polja naša rahmet zeleni. Našoj djeci pruži će stručak ljubice nadar, a uzdahe slobode i mira meni. Našoj djeci pružit će stručak ljubice nadar, a pa slobode i mira meni. Iz blizine srce sluti puhnuće behar, Odnijet će dušu u dom smireni topli. Pod moju strehu tek tad neka šljegne miran san, minuće bol oči kad lagahno i pod moju strehu tek tad neka šljegne miran san Minuće bo oči kad lagano svoj.